kiel averagia homo passigas sian diurnon. Internazia studajo calculis kiel averagia homo passigas ordinaran diurnon, cun parte surprisai resultoi. Se la homa mondo estus unu sola persona, kiel aspectus la diurno de tiu homo? Tiun demandon respondas esplorista te amo sur base de datumoi quiui estis cerpitai dum dudec iaroi en pli ol cent centquardec landoi. La resultoi estas parte mirigai, cae neatenditai. La diurno de ciu homo sur la tero havas dudec quar horoin. Ciel tiu tempo average estas pasigata, Tion nun montras internazia studajo sub la guido de Canadai esploristoi de la McGill Universitato. La esploristoi utiligis diversain datumain fontoin por calculi tut teran averagian diurnon, cae ili atingis parte surprisains resultoin. Ni volis zii, kiel la temp arrangio de la homaro en la averaggio de ciui homoi, cae landoi, aspectas, clarigas la cefa autoro en informo pri la studaggio. Alivorte, se la homa mondo estus unu sola persono, kiel aspectus diurno de tiu homo. La esplorista te amo prenis datumoin pri tempoi cae laboro el pli ol cent quarde clandoi quiui devenis el aiaroi du mil, gis du mil decnau, por eviti la efficoen de la covim decnau pandemio. Concrete, la sciencistoi utiligis informoin de statae statisticai officeioi, sed ancau de ilo stato, quiu est a statum banco de la internazia labor organizo, ilo cae datumoin de la Monda Banco cae de UNICEF. Cie la autoroi de la studajo mem concedas, tamen ne por ciu de la priconsideratae landoi, ciui datumoi estis disponeblai, cae celcai datumaroi estis pli amplexai ol aliai. Malgrau tio, resultigis por las scientistoi bildo de la aferoi ciuin homoin plenumas en unu diurno, ciuin la sciencistoi ordigis laula celo della concerna agado. En tutte, ili usis pli ol dudec categorioin, ciuin ili attribuis al quar grandai gruppoi. Cai tiel la averagia diurno estas metita. Dormo cae riposo en lito proximume nau horoin. Tiu longa tempo estas clarigebla el tio, che en la statistico estis encalculitae ancau la dormo tempoi de infanoi cae geiunuloi, kiwi lau regule dormas pli longe o la proximume sep horoin de la plen cresculoi, kiwin ili pasigas por tiu celo average lau la autoroi cae same, en tiui nau horoi, estis encalculita ancau la tempo, dum ciu oni cusas en la lito, set ne dormas. Activezoi ciui estas directitai al si mem, au al aliai homoi. Apenau nau como quin horoin. Al tio apartenis exemple tiel malsamai aferoi ciel higieno cae flegado de la corpo, prisorgado de infanoi, mangio tempoi, sed ancao rencontoi cun amicoi, practicado de religio, cae clerigo. Por la mangioi, averagia homo besonas ciu tage unu como ses horoin, cae tio validas cae en mal ricae, cae ancao en ricae landoi. Activezoi cun extera efico, iom mal pli ol tri como quin horoin. Al tio appartenis laula studajo inter alie la cultivado, la prilaborado, cae la preparado de nutrajoi, sed ancao la productado de obiectoe, cae la mastrumado de forgetajoi. Activezoe cun organiza celo, iom pli ol du horoin. Al tio la esploristo in nombris exemple la tempon por voi distanzoi kai la transporton de obiectoi. La esploristoi ankau el calculis kiom da activezoi en tiu grupoi rilatas al perlaborado de mono. Estis nur du como ses horoi en diurno. Tio eble aspectas malmulte, sed por la du trionoi de la monda lo giantaro, en la per labora agio, dec quin gis sestec quar iaroi, tio correspondas al semaino cun quardec horoi da labor tempo, diras informo pritio. La economia activezzo estas dominata, crome, de la agriculturo cae besto predado. Quelcae el la detalae resultoi de la studagio surprisis la esploristoin mem. Inter tiui resultoi trovigis la facto che la plei multa tempo de la tuttera homa diurno estas occupita por zorgi pri si mem cae pri aliai homoi. Surprise la tempo besono por activezoi ciel mangio tempoi, ciutagai voyagioi, higieno, cae corpo flegado, cae la preparado de nutrajoi, ne sistemetse changigias cum la materiala bonfarto de lo giantaro, plue scribas la stiencistoi. Granda indifferenzo in ili ali observis ce la cultivado ca la provisado de mangiagioi. Por tio, homoi en primal ricciae landoi besonas average pli ol unu horon. Dumen ricciae landoi estas mal pli ol quin minutoi la necutima organizado de homai activetsoi representas unuan passion al birda perspectivo alla homa vivo. Laula esploristoi, la studajo ne disvolvas tio internazian normon, kiel nia pasigata tempo povas esti definita au mesurita. Anstatau tio, la resultoi ofertas rigardon en la manieron kiel ni perceptas la vivon, cae kiel nia utiligo de tempo vide al tut defioi, de fioi, de la climata shangio au de la tecnologia progresso, povus shangigi. La studajo fine declaras. Tempo estas la mon unuo de la vivo, cae en tut terre cun retigita sozio ne prenecesas havi amplexan comprenon pritio, ciel tiu mon unuo estas elspesata.